Een psalm van David Doen aan my reg, o Heere, want ek wandel in my oprechtheid en vertrou op die Heere sonder om te wankel. Toets my Heere en beproef my, keur my niere en my hart, want die goedentierendheid is voor my oe en ek wandel in die waarheid. Ek sit nie by valse mense nie en met slingse mense gaan ek nie om nie. Ek haal die vergadering van kwaadoeners en by die goddeloose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o Here, om u stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel. Here, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie en wie sy hande skandelike dade is, en wie sy rechterhand vol is van omkoperei. Maar ek wandel in my oprechtheid, verlos my en wees my genadig. My voet staan op gelijk grond, ek sal die Heere loof in die vergaderings.